forpassis la geniulo de bossa novo. Ie la sesa de julio du mil decnau, post ciam la televido informis che forpassis João Gilberto, mi sercis en mia collecto compact discon cae nostalgie auscultis ie la centa foio en mia vivo uno el liai cantoi. Tio estis por mi spezzo de pregio. João Gilberto neforviceble marquis generatioen de Brasilanoi cae definitive eniris la historion de la Brasila culturo. Mi amparolis prili citie en la esperanta retradio, sed mi, pardon pete, revenas al lia figuro denove por merito plena omaggio. Li estis uno e la creintoi, de la tiel nomata Bossa Novo, se estas permessate crei tion neologismon en Esperanto. La termino devenis de la portugala lingvo Bossa Nova, quiu signifas Nova Charma Stilo. Li, cae celcae aliae artistoi, ton Jobim, precipe, inventis novan manieron ludi la tradizian brasilan sambon, nun per delicata, mal lauta, lirica, cae iomete jazetza coloro. Per sia tutte nova guitar stilo, li quasau reinventis la sambon. La nova musica movado comencidis en la meso de la dudeca iarcento, ciam en Brasilo oni spiris optimisman etoson. Tui post la lancio de la unua disco kiu montris la novan canto manieron, inauguridis la nova cefurbo de Brasilo, Brasilia. La tiama presidanto de la Respublico, Juscelino Kubitschek, estis carese al nomita Bossa Nova Presidanto. Per fulma carriero, Joan farigis monde conata. Li excursis en la suda, norda cae centra Americoi, Europo cae Japanuio. En Italuio li faris serion da presentoi cae son registris la boleron estate en jazetsa maniero. Inter 1965 cae 2001 li plur foie ricevis la prestigian premion Grammy. En 2004 la Usona Parlamento electis lian registron de la canzono Knabino el Ipanema kiel eron en la collecto de la Usona Parlamento Biblioteco, chargi estas culture, historie, estetiche grava por la estontae generatioi. Dum granda parto de sia vivo, la artisto ricevis la famon de extravaganza personezzo. Li ofte interrompis sia in presentoin por plendi pri la climatizilo quiu lau li modifis la sonon de lia gitaro. Oni dire, li foi foie ec nuligis interconsentita in spectacloin, shaine sen cause. Faculoi assertas che lia aut capablo, la tiel nomata absoluta orelo, estis tiel faina che li multe suferis desirante atingi perfectetson en sia arto. malgrado tio, lia publico estis fidela cae ciam tolerema pri la neatenditei reagoi de la geniulo. Unica artisto forpasses.